Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashratil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'd Sini Kemarin kalian yang malam Alhamdulillah Ya we subuh ya we subun subun na so na satu yang dari tu subuh ma dua puluh na terlalu bompo na ulang ramalang sining tamarin kalinga malabi sebelum mi patteru i pengajar sumbeta mi ala ka jolo pacangki sumbangan sumbangan na terima pondok pesantren ngasa dia boleh ri tim dakwah dan imam-imam teraweh yang kita kirim ke daerah-daerah baik di Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone maupun Kabupaten-Kabupaten lainnya. Ia termai eh, tanggal 20 telu gang tanggal 30 Oktober dua sebuah pak nomor sidi wali ri penitia masjid na remaja masjid na sibawa jamaah na masjid al Munawara di balera kecamatan kera arwa pulo na sai arwa pulo na sidi lampa dua isa na puluh 270 sidi sebu 500 rupiah na tv e tim dakwana burhanuddin sehe shi Nomor dua pula di pentia masjid na remaja masjid na kuito pajamaan na miftah salam ri batu cokong lali yang kecamatan kira enam puluh na telu lampa ampelo ikan sumbangan na seratus sepuluh na sebu seratus rupiah ketiwi e eh, tim dakwana ajang nomor telu diterima pula di panitia na masjid nurul mukminin makuto para jamaah masjid na itu bulele kemabarang kecamatan Pinrang Wajo patah puluh telu lampa ampelo jumlahnya na seratus patah puluh lima sepuluh rupiah na TV eh tim dakwana ambo Iwan nomor apa pola ripet panitia na masjid babul jana makuto paro remaja masjidnya antrang di sini na jemaah masjidnya riwak ke bak ke eh temabarang kecamatan Pinrang Jumlah na sumbangan na yamanang 50 na ratus rupiah yang na TBA Tim Dakwana Ahmad Dahir. Nomor 5 Pulai ri jemaana masih GE Babul Hana di Dusun Wirai, Desa Lalisang, Kecamatan Kera. Jumlah enam pelok na dua puluh lima, desa enam pelok e, seratus petang puluh lima sepuluh rupiah, na TV e tim dakwana Jusriadi. Mulanang dari me pole di penitia masjid na kuito pajama jemaah masjid na nur di Laputang Aminasai Kecamatan Gilirang 52 lampa amplo isak na pitu puluh sebu lima 500 rupiah ina TV etim dakwana Gusti Mida Nomor pitu kita lima boleh dari penitia masjid na makoto paro jamaah masjid e Nurul Hikmah Riboriko Telesang, Kecamatan Pitung Panua, hingga enam peluk na telupul cidi, hingga na sumbangan na seratus pitung puluh lima sebu, netiwi etim dakwana kia muda Muhammad Taha SHD. Nomor dua, dari pola penitia masjid na makutu paro eh, jamaah masjid Miftahul Khair serta para dermawan di desa Lebawang, Kecamatan Kera, egana ampelo asira pulona jumlah na sumbangan na sepuluh sebu ia na TV e tim dakwana kia muda na asira SAG ah, ia naro ampelo-ampelo iterimai tanggal dua puluh telu dan ke tanggal 30 Oktober dua ribu empat insya allah ia terima asosso berikutnya asosso madapi eh insyaAllah subuh banyu besi dan seterusnya nepai bejangki. Atas nama pengurus besar Asadia, selaku pimpinan pondok pesantren Asadia di Sengkang, terima kasih maiga maiga lau di sini na tumatep eh iya mak berewe sumbangan sumbangan melalui ampelo ampelo iya rikiringe lau di mesigi mesigi eh seluruh Kabupaten Wajo, Pro, Kabupaten Kabupaten Lengir, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Nakur itu, memori pengalat Taala, lalu mui yaki daleta, napa sih dina yaki daleta, pake singwi atau tuta, nabriki apalah mega sesuai si bawa sumbangata, dari luang upa irilino alabange mati riahira, insya Allah. Sining, tempat kita yang malah di Usumpungi Eh pembicara atta suburi olor itu juna pacoba na pengalatara lau didi makadero sininna kesulitange sininna iro masalah iro yolo ye narikon kepada na beriki pengalatara masalah coba mana nga lau didi na yakia kemudahan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita melakukan sesuatu itu juga adalah cobaan pertuni eh terangkan ki makadero sininna Yerulah selesai maktubro di singangnya adalah semuanya cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya eh, maktubro asugirangnya nanti akan saya mana ni pola di sini apa enggak si si apa enggak lah taala maka tu orang paling menarik ko angkat kiri kengi eh diangkat sebagai pejabat eh pacoba pola di pengalat taala maka tu orang di dega ke pangkat tak pacoba tu pola di sini apa enggak lah taala eh, eh, lah lah ikan kita tafsirina eh, Guru tak Seyi Kutub eh, di tempat itu boleh masyri angka kita tetap serena itala fi Al Quran napa nasi kuritu makadai yara pacobaan apa ngalah ta'ala memang dan rupa angka pacoba mewarra angka tu pacoba manyamang napa nasi angka gurutta Kutub makde iro pacoba mawarna pungala ta'ala magampala de ipahang makde iye we anu tujuinga e eh, pacoba ni pungala ta'ala artinya tidak sulit bagi kita untuk bisa merasakan makde na coba ka pungala ta'ala na iya ro sabakna na sitinaja na idi tematap eh Iyana tujuh pas cuba mawar Apa kuro Agar supaya kita tetap bersabar Tak marah ki Lebet tengenang ena to kepiri-piri Maka dia marah je Nak petuji ke pengalah ta'ala Pas coba mapakwe Narik kau nak petuji ke pengalah ta'ala Pas coba mawar mapakuro Siti najai itu Tuli Tumari ngerang lauri pengalah ta'ala nah sabar ini matu eh lauri dina putulung ke pengalah ta'ala pangmasina ada sebab nah nah sebab narik ke pangnya maka dia ye ye eh. anu tujuh ingat percobaan warna tujuh ingat ia adalah eh angke kuir itu percobaan pengalah ta'ala lauri ya eh, nah sabar ini nasi mata cerita ajang pangmasina pengalah ta'ala narik kurita jeung ipa masih pengala taala insya Allah nasi bawai ya, usaha-usaha dan niat pak doang ngelori risi sarjana pengala taala mamuari pengala taala betang nang ina weding penurung penulung ki kurtu pamasih ayah lo nariku coba mawar de nama susah betang nange ipahang tapi پی پان یا رونا رکنا دوجو کی پچو بمور را تا پی پان مکره تا مکر دا تیتا نا چوب کا پنگلا تالا نا یکیا مکره انری گرتا سی کتب نارکو پچو بما نیامن نارکو cobaan yang berupa kenikmatan pacoba nyaman na berikki puang Allah Ta'ala mandar reason ayero de natepa marisengang risiseta maka de aga betuan marise de na de natepa marisengang risiseta maka de aga betuan ayero nasaba manyawa misad ding e eh, aga betuan nang enariki eh, kertu e eh, pangka matandrik e eh, nalakikiritu e eh, waramparam mereka asugir ah, e eh, nalakikiritu kesehatan yang baik sekali mandasi yaro pacuma pakar manuru andi gurutta sei kutu de nama sipta ripahang aga ah, sabana nama dari de nama sipta ripana sama mega tau masengi makade sininna yero ya anu mapakwang yero ya sinin nayro papinya mang nawiringing nawiringik kipuange kurumai pangka aku asang asugireng pak disengang tanya ama nang ikurito pacoba ya sengi tanya pacoba na pangalat ala agam ya sepacoba na pangalat ala inerkan aku peri petuju ah nah karena engkana paham mak kade hero ya, sini na lah papinya ni, pacoba na sabari ni na de na tumatika moloiwi anda si de na tumatika moloiwi hero ya, coba coba ro ni terangka duan rupa pacoba na pengala taala pacoba nyamang nomor sidi yanaritu orang parah ya, ro narku ke orang parah ki Alhamdulillah kita memiliki banyak sekali fasilitas betul nade gara anu ye cinai de na terwujud de gara anu rielori nade na wedding eh kejajian insyaallah kejajian mana nasabah eh angkawan patah. eh kita yang menguasai kemungkinan-kemungkinan eh, eh, fasilitas-fasilitas itu. Ah, ya nariko angka barang-barang nak tahu. Angka eh? tu tu itulah eh, pres, eh, prestis, eh, harga diri. Eh, abang kakan, eh, eh betang enang anak pecor-corang yero. Ya, eh, asu girang ni. Ah, gimana ni? Eh, nasabah inari kusugi tawe angkana fasilitas na dia na na kumelo joka dia na para luma pikir maka dia agi pakai joka na sebaya dua telu oto na ha? nari kumelo mak balanca dia na para lu mak pikir maka dia agi si antri baja na sebaya maka sen nak ah, muji ega inari kumelo imaga maga angka mana sedia kemana fasilitas na na ya kia mancaji si ditek bangka <coughs> sebab mancaji peristi sayero ya, Narikon kawaran para ha. Nah kerana Ima pakuh naro Mega tahu Na tunggu-tunggu ni siapa Waran parangi Na tunggu-tunggu ni Eh betangan nangi pakai guna ni Sesuai dengan keinginannya Narikon angkana Narulungan Tetapi ah, Ini biasa Sekehendak hati Di naringarang lalu risir jangan aku ngalah tahu maka dia coba iya ro waram parang iya boleh nyengi si pengalah tahu ni gak tahu nak dan siapa dalai halala eh ya hari ni harangi ni gak gak nak peduli dari ku siapa dalai halala lah toga harat toga nalulu mana dan karena dan karena lemu nyawana menghadapi semua orang yang menjadi penghalang untuk memperoleh eh, harta itu. Nah sebabnya semuanya kita tahu eh, eh halang ini ibaratnya narik kong itu peringatnya maka deh eh, mana itu anu apa kong itu nasai deh mitenam tiku ah yang ha, kita peringatnya maka deh apa kong itu mesiriati mitiku mitaka nah sebab berhasil nak ah jadi ni kalau ada tayar nak yang sampai rodal eh Eh meyek kia Dia tidak memilih halal atoga Halal atoga nak duduk mana Jadi Dia nari ngerang Maka dia roh Harta yang Dipinjamkan oleh Allah kepadanya Harus dia pertanggungjawabkan Nanti di hari akhirat Ah ini lah, ye macam cuba boleh di pengalaman Allah Nariko Eh dipahang maka dia coba ya roh warang perang pula di pengalat Allah ah dan tipe dicingi berarti eta sapa i nariko de na halala lah, lah. ah jadi ala ya nariko de memang betangan si cocok si bawa ketentu ketentuan agama ta ah jadi riola lelele lah, mapletikur enapa ni nariko runtuh ni ipalau ni sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam agama kita maka ini ke jolo tau membalancai ah ni ke tahu ya ro tanggungan mu ina ro jolo perlu sana membalancai eh pasurang ya ro eh pa, sinina eh, kekayaan mu eh napa ni betang ina tau lengi na sebab angka tau tu hak na tau lengi kila lena ya ro warang paramu ni ke tau lengi ya ro eh al fakir wal miskinu fakir ini nih miskin ya ibnu sebila dan sebagainya itu al, eh, al asnafus sama ni ya ilah nak kurangnya terus kita jadi terima seke boleh riba ramparan na tau masa gina ai mana ro anariko makasih ni beti ya insyaallah eh pertanggungjawaban tentang harta yang kita kelola di dunia ini tidak akan sulit di depan Allah nanti aku pakai singi beteta ya pas bisa kena pakai sing beteta ya masih dekangi mereka singi beteta ya kelolai sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Sini sing teman yang kena malah di dendreu yang cingki dua contoh boleh di pepenya mengapa coba nyamena lah pengalah ta'ala ridi na yakian sebab masih kena utuh eh aku ni riolo upak gangkah eh, apa sih peringatan tar balong ulang kita manang ilna isubuwe mamuari na beberapa ipo ngalata alquritu wabillahi taufik saada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh